вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці выгоды цывілізацыі часцяком прыходзяць да нас як прылады русіфікацыі радыё у дыапазоне фм або тэлевізія кампутары яшчэ ў краме заладаваныя праграмамі па-расейску нам кажуць пра дзве дзяржаўныя мовы, але выбару як правіла няма. Нам кажуць, што беларусы выдатна разумеюць па-расейску з тым самым здзіўленнем, з якім некалі нашым продкам казалі, што ўсе тут выдатна разумеюць па-польску. Правы правамі, а гэта так бы мовіць жыццё. У яго свае ўнутраныя законы і нашмат прасцей адпавядаць ім, чым перарабляць іх пад сябе ускладняць сітуацыю ці скажам імкнуцца адпавядаць стандартам еўрапейскага звязу мы ж нікуды не ідзем мы стаім на месцы і боль за ўсё на свеце хочам каб усё было як ёсць адрозненне ад суседніх краінаў у нас дзяржава не займаецца беларусізацыяй навінак калі нешта такое і робіцца, дык на ўзроўні прыватных ініцыятываў асобных людзей. Калі ж нешта было і ўстала на дзяржаўныя рэйкі, дык за цяперашнім кіраўніцтвам яно бязлітасна праганяецца на ранейшы прыватны ўзровень. Красамоўны прыклад з беларускім ліцэем, які ўжо не мае статусу дзяржаўнага і пастаўлены ва ўмовы выжывання варта згадаць і разгон беларускамоўных фм станцыяў спачатку грамадскага радыё 101 і 2 пасля і дзяржаўнай сталіцы словом усё беларускае мусіць выжываць сіламі саміх людзей пры жорсткім уціску з боку ўладаў натуральна людзі ёсць людзі і ніхто не можа папракнуць іх напрыклад у адсутнасці жадання ды энтузіазму або волі на якіх толькі і трымаецца сёння нацыянальнае адраджэнне. Праўда, апроч уладаў і людзей ёсць у гэтай справе і яшчэ адзін удзельнік. Гэта нацыянальная ідэя, існаванне якой аб'ектыўнае і, што самае галоўнае, безальтэрнатыўнае. Або мы ўсе станем урэшце беларусамі або нікім. І калі людзі сёння не знаходзяць у сабе жадання ды волі, дык заўтра ім на змену прыйдуць іншыя. У гэтым і выяўляецца аб'ектыўнасць нацыянальнай ідэі. Каб яна з гадамі мацнела і больш укаранялася ў жыццё, мусіць развівацца тэхналогія нацыянальнага адраджэння. Скажам, збор подпісаў за беларусізацыю чыгункі або мітынг пратэсту супраць закрыцця беларускай школы гэта пачатковы тэхналагічны ўзровень, які не мае на мэце абавязковага выніку суполка людзей якія ладзяць пратэст знаходзіць пэўную сатысфакцыю ўжо ў самім працэсе сваёй дзейнасці такія паводзіны больш характэрныя для нацыянальнай меншасці дзейнасць якой скіраваная на задавальненне уласных амбіцыяў і самазахавання але не на агульнанацыянальны ахоп уздым і змену нацыянальнай палітыкі ў краіне неспрыяльная на спрыяльную зусім іншы тэхналагічны ўзровень дзейнасць прафесійных групаў скіраваная на канкрэтны вынік у якасці прыкладу назаву беларусізацыю самай папулярнай інтэрнетнай пошукавай прылады google група энтузіястаў зрабіла гэтую працу і вось канкрэтны вынік сотні людзей карыстаюцца беларускім гуглам Для ілюстрацыі сённяшняй гаворкі пра тэхналогію адраджэння я абраў мабільныя або сотавыя тэлефоны. З'ява гэтая настолькі ж новая, наколькі тотальная. Ужо амаль кожны дзясяты беларус карыстальнік мабільных тэлефонаў. Няма сумневу, што праз год другі гэтая з'ява ахопіць усіх беларусаў, прынамсі кожную беларускую сям'ю што нясе з сабой мабільная сувязь і ці паўплывае яна нейкім чынам на нас на сітуацыю ў краіне. Пра гэта і пойдзе гаворка ў сённяшняй вострай браме. Вы слухаеце радыё свабода. у нацыянальнага адраджэння мусіць быць свая тэхналогія. Пра гэта на прыкладзе мабільныя сувязі мы гаворым сёння ў перадачы вострая брама. мабільнік або сотавік нясе бясспрэчныя змены ў інфраструктуру жыцця. Калі б ён з'явіўся 100 гадоў таму, коласаў дзядзька Антосні паехаў бы ў вільню, бо вырашыў бы свае праблемы проста з лесу. А мы засталіся б без гэтага класычнага сюжэту беларускай літаратуры. З іншага боку, сённяшні бізнесовец, узброены мабільнікам, можа пакінуць свой кабінет і падацца да сваяку на вёску, капаць бульбу. І тут наадварот, жыццё багацее яшчэ адным сюжэтам. Для сённяшняй перадачы тэму мабільная сувязі ў Беларусі на маю просьбу даследавала Юлія Шарова. Яшчэ тры-чатыры гады таму яны былі для нас страшэннай экзотыкай. Мы рэфлектыўна азіраліся, чуючы на вуліцы тэлефонны званок. Мы ўглядаліся ў чалавека, які даставаў з кішэні трубку. Мы нават з пэўнай бестактоўнасцю прыслухоўваліся да размовы, якую гэты чалавек вёў. Нехта зайздросціў. Драгая па першых часах рэч ставіла ўладальніка сотавіка быццам бы на крыху вышэйшую прыступку, чымся ўвесь астатні люд паспаліты. Нехта бачыў у тэлефоне нятанную цацку, якой можна пахваліцца. Нехта раздражняўся нават болей, чым звычайна можна раздражняцца ад недарэчнага тэлефоннага званка. І толькі нядаўна для беларусаў мабільнік стаў найперш функцыянальнай рэччу, а не дзівам дзіўным. Больш за 700 тысяч жыхараў краіны маюць цяпер сотавікі. Паліфанія тэлефонных званкоў чуецца на вуліцах, у офісе, у грамадскім транспарце. На звярах кабінетаў урадавых чыноўнікаў з'явіліся абвесткі. На час знаходжання ў будынку дома ўраду сотавыя тэлефоны і пейджары вылучаць. У тэатры перад паказам падобную ж просьбу пачалі абвяшчаць у мікрафон. Словам мабільнік стаў неад'емнай часткай быцця. Мы не заўважылі, як свет крыху змяніўся вакол нас, але ці змяніліся ад гэтага мы самі. думаю, што не. З'яўленне мабільніка падобнае да з'яўлення кішанёвага гадзінніка. Шмат хто і сёння можа прыгадаць, як у незнаёмым горадзе даводзілася ісці на вакзал, каб паглядзець колькі часу, або выбіраць у каго б спытацца. Сітуацыя абяцала цэлы сюжэт а тут зірнуў на руку і сам не заўважыў, як з твайго жыцця выпала некалькі сюжэтаў. Праўда, гадзіннік уваходзіў у нашае жыццё эвалюцыйна, а прыход сотавіка паводле тэмпаў і ахопу можна параўнаць з рэвалюцыяй. аднак тут як і з кожнай новай цывілізацыйнай прыладай вынік дваякі большая ў жыцці парадку большая і мітусні да прыкладу усе выгоды сотавіка а менавіта эканомія часу ці не пакрываюцца патрэбай рэгістраваць яго на больш выгадны план мяняць сім-карты прыглядаць да яго аксесуары а ўрэшце трымаць гэта ўсё ў галаве У гэтым сэнсе выгада падманлівая, яна з'іначвае свет вакол нас, але ніякім чынам не ўплывае на нас самых. Юлія Шарова кажа, што мабільнік стаў неад'емнай часткай быцця. Дадам таго быцця, якое ў нас ёсць, з татальным дамінаваннем усяго расейскага над усім беларускім сотавік не стаў неад'емнай часткай беларушчыны не ўступіў у кантакт з мовай як это адбылося ва ўсіх нашых суседзяў на сваім экране ён не піша беларускія словы і ягоныя аператары не адказваюць нам по беларуску мабільная сувязь якая настолькі імкліва пашырае свой уплыў у беларусі у парта абыходзяць уласна беларусаў колькі год яна існуе ў краіне але за гэты час не з'явілася ані намёку на сотавікі з беларускім інтэрфейсам ані спробаў з боку аператараў наладзіць беларускамоўны сервіс абслугоўвання абанентаў беларускамоўнае насельніцтва вымушанае карыстацца тэлефонамі альбо з расійскім альбо з ангельскім інтэрфейсам атрымліваць гукавыя паведамленні па-расейску дачыняцца з аператарамі па-расейску дарэчы самая першая і можна лічыць паспяховая беларусізацыя адбылася не на моўным а на музычным узроўні гаворка ідзе пра мелёдыі якімі звоняць мабільнікі дзясяткі такіх мелёдыяў ад касіў язь канюшыну да мы выйдзем шчыльнымі радамі ад палянезу агінскага да шлягераў нрм кожны можа спісаць сабе з інтэрнэту з беларускай палічкі на старонцы кнігі комп Аднак музыка яшчэ не мова, хоць і тут можна зрабіць псіхалагічнае назіранне. Скажам, чаму б усім сведамым беларусам не карыстацца адным пэўным сігналам, каб свой заўсёды пазнаваў свайго, а той прасякаўся салідарысцкім пачуццём. Беларусы не салідарызуюцца, пра што мы гаварылі ў адной ранейшай праграме свет змяніўся і варожы чыннік дэнацыяналізацыі перастаў быць варожым як і ўся праблематыка станаўлення нацыі з разраду воінаў і паўстанняў перайшла ў разрад рабочых пытанняў таму самапачуванне беларусаў нічым не вылучаецца сярод нацыяў суседак якія сваё нацыянальнае пытанне ўжо вырашылі і цяпер занятыя іншымі клопатамі Здравствуйте. Вы позвонили в компанию мобильной телесистемы «Беларусь». Звонок с мобильного телефона по короткому номеру 0890 бесплатный. Мобильная телесистема Кириллова Юлия, здравствуйте. Информация о тарифах в сети ИДА. Выбежь 1. Пакет домовы. Выбежь 2. Компания Квестар GSM. Валентина, добрый день. Тэлефоны з інтэрфейсам на нацыянальнай мове даўно ёсць ва ўкраіне, дзе па-расійску і толькі па-расійску таксама гутарыць вельмі значны адсотак насельніцтва. Чэхі і славакі цудоўна разумеюць адно аднаго, але тым не менш усясветныя вытворцы сотавікаў выпускаюць тэлефоны з чэшскім і славацкім інтэрфейсам. Сербы і харваты, мовы якіх таксама надзвычай падобныя, могуць выбіраць сербскі ці харвацкі інтэрфейс. Беларусы не могуць. Гісторык алесь белы цвердзіць, што мабільнікі з беларускамоўным меню з'явяцца ў беларусі толькі тады, калі вытворцы тэлефонаў адчуюць у гэтым патрэбу вінаваціць вытворцаў у тым што яны не вырабляюць іх тэлефонаў бадач не выпадае таму што перабудова пад э, патрэбы расійскага рынка таксама ідзе можа быць даволі павольна таму што на самай справе і расійскі рынок у сусветным маштабе тэлефонаў джсм напрыклад гэта не такі ўжо заўважны кавалак калі б іх дылеры ў беларусі напрыклад патрабавалі ад іх такой казаць нам цяжка прадаваць тэлефоны без беларус беларускамоўнага меню без беларускамоўных інструкцый і калі б такія сігналы паўтараліся э, раз за разам безмоўна звярнулі б на гэту увагу але на самой справе не так шмат завозіцца праз афіцыйных дылераў праз аператараў мабільнай сувязі наш рынок сам телефонаў ён пераважна шэры гэта значит пастаўкі сюды трапляюць нават не прыватнымі прыпамальнікі а прыватнымі асобамі якія везуць сабой у валіцы там десять двадцать штук такія пастаўкі стыхійныя квитки дозваляюць там зарабіць такому незарегістраваную прадпрымальніку там па 5-10 даляраў у лепшым выпадку на адной трубцы яны сапраўды можа быць 90 процентаў рынку складаюць і вось такая распыленасць гэтага рынку яна просто не дазваляе нават калі беларускамоўная грамада краіне была прыкметнай прадявіць гэты попыт не ўяўляецца магчымым разам з тым лічаць спадар белым это згодна на першым этапе патрабаваць ад вытворцаў інструкцыяў на беларускай мове і праз афіцыйных дылераў звяртаць увагу да сваіх спажывецкіх правоў а Што да магчымасці прыватнай ініцыятывы пераводу тэлефонаў на беларускую мову, то на думку майху суразмоўцы яна не будзе мець плёну. Калі вытворцы адчуюць, што кан'юнктура беларускага рынку змянілася і ў сотавых тэлефонах з беларускім меню ёсць істотная патрэба, яны самі знойдуць адмыслоўцаў, якія зоймуцца гэтай справай. Праблема нават не ў тым, што карыстальнікаў мабільнай сувязі, якія былі б не супраць мець тэлефоны з беларускім інтэрфейсам, можа быць няшмат. Папросту яны неарганізаваныя і таму часта не ведаюць, якім чынам можна адстойваць свае спажывецкія правы. Прадстаўнікі кампаніі МТС таксама лічаць, што выпуск тэлефонаў з падтрымкай той ці іншай мовы гэта пытанне найперш вытворцы тэлефонаў. Мэтазгоднасць выпуску тэлефонаў на канкрэтнай мове вызначаецца ёмістасцю рынку ў краіне, сказалі мне ў кампаніі. У Беларусі рынок сотавай сувязі развіваецца эксплязіўна, таму з'яўленне тэлефонаў з беларускім інтэрфейсам у кампаніі МТС лічыць цалкам верагодным. Таму вырашэнне моўнай праблемы хіба пытанне часу. Зрэшты, адсутнасць мабільных тэлефонаў з прашыўкай на нацыянальнай мове толькі адзін бок праблемы. Не менш складанасцяў звязана з адсутнасцю беларускай мовы ў сэрвісах аператараў мабільнай сувязі. І калі пра адсутнасць мабільных тэлефонаў з беларускім меню аператары яшчэ неяк выказваюцца і нават станоўча ацэньваюць ідэю з'яўлення такіх мабілак, то пра ўласны пераход на беларускамоўнае абслугоўванне альбо маўчаць альбо адказваюць адмоўна. Музыкант Віталь Стахіевіч звяртаўся да ўсіх трох айчынных аператараў мабільнай сувязі з запытамі наконт магчымага ўвядзення беларускай мовы. Ён даслаў па электроннай пошце аднолькавы ліст да ўсіх трох кампаній. Адказы былі наступнымі. Белсел не разглядае пытанні пра пераход на беларускамоўнае абслугоўванне кліентаў на агул. МТС у непаклонліва адказвае, што ў перспектыве гэта магчыма, а вэлкам пакінуў ліст па-за ўвагай. Звычайна аператары мабільнай сувязі пры зваротах да іх з падобнымі запытамі спасылаюцца на артыкул 17 беларускай канстытуцыі, згодна з якім у нашай краіне дзве дзяржаўныя мовы. Таму камерцыйная арганізацыя можа прытрымлівацца і расійскай. Аднак на думку спадара Стахіевіча, узаконены білінгвізм не можа быць прычынай адмовы ад абслугоўвання абанентаў па-беларуску. Ну, я маю яскравыя прыклады іншых краінаў, дзе таксама ёсць двух мов напрыклад та ж бельгія дзе часа часу бывае дзе я таксама падлучаны да адной з кампаній там чалавек мае выбар ён можа выбраць альбо французскую альбо нямецкую мову альбо нават ангельскую мне здаецца што ў нашай краіне таксама было даволі лагічна я б не ставіў гэтую праблему ў нейкі палітычны разрез і рабіў гэта экстрэмальна нейкую моўную праблему а больш мы падавалася б натуральным каб гэта было проста праблема спажыўца і кампаніі зрэшты ў краінах шталту бельгі аператара мабільнай сувязі які адмаўляецца абслуг абслугоўваць абанента на той ці іншай мове спажывец можа пакараць ігнараваннем перайсці да канкурэнта які будзе аказваць яму адпаведную паслугу але падобныя рынкавыя прынцыпы ў беларусі не спрацуюць бо беларускамоўным кліентам гэтых кампаніяў выбіраць не выпадае абслугоўваць кліентаў па-беларуску адмаўляюцца ўсе тры аператары палітык і мовазнаўца вінцук вячорка распавёў нам пра цэлую маштабную кампанію каля сотні кліентаў Вэлкома перад прыходам МТС напісалі лісты ў гэтую кампанію з настойлівай прапановы заключыць пагадненні з вытворцамі мабільных тэлефонаў на тое, каб там быў прадугледжаны беларускі інтэрфейс, каб гукавыя паведамленні службаў кампаніі былі па-беларуску, альбо прынамсі, каб існаваў выбар кліента на гэты конт. Адказу не дачакаліся. Як бачым, нават законы канкурэнцыі не працуюць на карысць беларушчыны там, дзе гэта абяцае кампаніі пэўныя прыбыткі. Чаму ці таму, што няма ніякай рэальнай канкурэнцыі, ніякага рэальнага рынку, ці таму, што сапраўды расейцам у Беларусі ва ўсіх сэнсах быць лепей і зручней, чым беларусам. вы слухаете радыё свабода у нацыянальнага адраджэння мусіць быць свая тэхналогія пра гэта на прыкладзе мабільныя сувязі мы гаворым сёння ў перадачы вострая брама таварыства беларускай мовы свой погляд на праблему з прапановамі да вытворцаў увесці тэлефоны з беларускамоўным меню грамадская арганізацыя не звярталася. Паводле словаў яе кіраўніка Алега Трусава, на сённяшні дзень дзяржава стварае больш яскравыя прэцэдэнты для барацьбы за ўратаванне матчынай мовы. Прынамсі гаворы спадар трусаў уладальнікаў мабілак у Беларусі параўнальна няшмат. І ніхто з іх у ТБМ па дапамогу абароне ўласных правоў на абслугоўванне народнай мове пакуль не звяртаўся. У той жа час, калі ў электрычках абвесткі загучэлі па-расійску, у ТБМ шквалам пайшлі тэлефонныя званкі і лісты адабураных грамадзянаў. З аператарамі мабільнай сувязі таварыства таксама не працавала. Алег Трусаў нагадвае, што ТБМ параўнальна нядаўна дамаглося ад пейджынгавых кампаніяў, каб яны перадавалі паведамленні абанентаў па-беларуску. Але тут быў сустрэчны рух з боку ўладальнікаў пейджараў. Таму старшыня ТБМ раіць уладальнікам мабілак самім выявіць актыўнасць. Па-першае, трэба, каб беларускамоўныя носьбіты якія карыстаюцца мабільнымі тэлефонамі згуртаваліся і паявілі ўласную актыўнасць, бо больш за ўсяго чыноўнікі баяцца лістоў грамадзян. І калі б хаця б чалавек 100 за тых 700 тысяч не палянілася ўзяць асадку і менавіта напісаць, а не званіць, таму што званок не ўлічваецца. Афіцыйна накіраваны ліст в адпаведнасці з законам аб скага грамадзян трэба ўлічваць і трыцідзённы тэрмін даваць адказ я не сумняваю што адказ бы быў устаноўчы калі трэба дапамога тбмка і ласка хай звяртаецца мы таксама подключымся таксама створім ініцыятыўную групу гэтых карыстальнікаў і будзем дапамагаць таму што вопыт у нас вялікі гэтых дзеянняў такім чынам наўрад ці праблема беларускай мовы ў мабільнай сувязі развяжацца бліжэйшым часам нават калі карыстальнікі сотавых тэлефонаў выявяць максімум грамадзянскай актыўнасці ды запол запоўняць лістамі паштовыя скрыні ўсіх аператараў пачуць у слухаўцы гукавое паведамленне по-беларуску давядзецца няхутка праблема відавочна не можа быць вырашаная без адпаведнага палітычнага рашэння як сказаў адзін з маіх суразмоўцаў калі пісаць лісты да кожнай арганізацыі што не хоча прытрымлівацца беларускай мовы то папросту не застанецца часу на нармальнае чалавечае жыццё сапраўды часу не застанецца але пісанне лістоў гэта занятак пачэсны ды ўсё ж экстэнсіўны І тут я зноў згадваю інтэрнэтны пошукавік Google, ягоную беларускую версію і яе рэдактара Владзіра Каткоўскага. У прынцыпе, і той Google можна было б закідваць лістамі кліентаў, якія патрабавалі б беларускай версіі. Такія кампаніі часта сканчаюцца нічым. А беларускі Google без падобнай кампаніі ёсць, і ім карыстаецца мноства людзей чаму ж не ўзяць гэты досвед і ў справе мабільныя сувязі. На маю думку, тут мусіць быць пэўная чарговасць дзеянняў. Скажам, калі аператаркі не адказваюць па-беларуску, дык па-беларуску не гавораць і ўсе астатнія аператаркі стацыянарнай тэлефоннай сувязі толькі калі ў стацыянарных апраўданні звычайныя маўляў у нас дзяржаўны білінгвізм і вуліца карыстаецца расійскай мовай дык у мабільных дадаецца яшчэ одно апраўданне адсутнасць прафесійнага жаргону по беларуску гэты аргумент застанецца нават пры радыкальнай змене нацыянальнай палітыкі ў краіне гэта значыць што ўсё адно справа звядзецца да таго мовазнаўцы, які распрацуе тэрміналагічную базу мабільныя сувязі. Вось чаму гаворку варта было б пачынаць з саміх тэлефонных апаратаў, з дачыненняў з вытворцамі капіталістамі, якіх зусім не кранаюць нашыя моўныя і палітычныя праблемы. Натуральна, найбуйнейшыя фірмы Nokia, Siemens, Ericsson, Motorola не будуць шукаць у сваім штаце беларускамоўнага спецыяліста, каб задаволіць патрэбы сотні абураных карыстальнікаў з Беларусі. Але атрымаўшы ад нашага мовазнаўцы тэкст беларускага інтэрфейсу, яны без праблем далучаць у свае тэлефоны яшчэ адну мову, хай сабе і для сотні карыстальнікаў. Маючы ў руках беларускамоўны апарат і лягчэй будзе скрануць з месца і вэлком з МТС і іхных аператарак. Прынамсі, у іх не будзе такога аргументу, як адсутнасць тэрміналогіі. Тады ў выпадку змены нацыянальнай палітыкі яны самі да такой змены будуць гатовыя. Калі ж усё будзе заставацца як ёсць, дык і ў гэтым выпадку прагрэс непазбежны, бо сярод тых, хто забяспечвае мабільную сувязь, абавязкова знойдуцца людзі, якія захочуць падтрымаць з вами размову па-беларуску і падтрымаюць, бо будуць ведаць, як гэта зрабіць.